Արցախն ընտրել է անկախության ճանապարհը եւ ունի կառավարման մոդելի ընտրության հնարավորություն։ Ադրբեջանում միանշանակ ամրապնդվում է բռնապետությունը։ Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը Օսկարի հավակնորդ Հայաստանից։ Ստեփանակերտցի Մանուել Պետրոսյանը դարձել է Եվրոպայի շախմատի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂ կառավարության հերթական նիստը։ Օրակարգում հիմնականում էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության, սոցիալական ապահովության եւ բնապահպանության բնագավառներին վերաբերող հարցեր էին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գործադիրն այսօր քննարկել է արտահանման ռազմավարության մասին որոշման նախագիծը, որը ներկայացրել է էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Ռազմավարության բամարագրված են արտաքին տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, սկզբունքները եւ գործիքակազմը։ Ծրագրի հիմքում արտահանման ծավալների մեծացման խնդիրն է, ինչին հասնելու համար էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել է միջոցառումների ցանկ։ Արտահանման խթանման քաղաքականություն իրականացվի ինչպես բարեպաս միջավայրի ստեղծման ուղղված ընդհանրական միջոցառումների, այնպես էլ հատուկ գործիքակազմի կիրառմամբ, ռազմավարության իրականացման ուղղված կոնկրետ միջոցառումները եւ դրանց ներդրման մեխանիզմները կսահմանվեն ՀԼՂ կառավարությամբ հաստատված արտահանման տարեկան ծրագրերով։ Նախագծի վերաբերյալ գործադիրի կողմից միակ հարցը, որը ստեյության դիտողություններ հնչեց վարչապետի կողմից տնտեսական աճ ապահովելու համար, պետք է ճիշտ շեշտադրումներ անել ոլորտների վրա, իսկ դա հնարավոր է միայն տնտեսական ճիշտ վերլուծությունների արդյունքում, միջդեռ համախառը ներքին արդյունքի նկարագիրը հուշում է հակառակը, ասել է վարչապետը։ Ծառայությունների տեսակարար գշի մշտական աճը համախառը ներքին արդյունքում ուղղացել է նյութական արտադրության ոլորտների մասնաբաժնի աստիճանաբար նվազմամբ, արդյունաբերության անկում, գյուղատնտեսության անկում եւ այլն։ Պետք է ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել զարգացած երկրների հնայի կառուցվածքը եւ բոլոր երկրներում ծառայությունները 60% համարյա եթե ոչ ավեր։ Ցանկացած զարգացած երկիր գյուղատնտեսության օրինակ ծավալը 5-7% է։ Դա Ամերիկայի մասին կարող ենք խոսել կամ Իսրայելի, որոնք մեծ քանակության գյուղմթերք են արտադրում եւ ընդհանուր բարենային անվտանգության առումով անցել են սահմանաչափը եւ արտահանման ծավալները մեծ տեղ է գրում։ Այսինքն չեմ ընդունում, որ ծառայությունների ոլորտը պետք է իջնի։ Հակառակը իրական հատվածի ծավալների ավելացումը ինքը բերելու է ծառայությունների աճի։ Կյանքի բարելավումը բերելու է ծառայությունների աճի։ Որոշման նախագիծը ընդգրկուն ուսումնասիրություն է պահանջում նշել է վարչապետը։ Այսօրվա նիստինգը նախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրեց ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման ծրագիրը, որը թույլ կտա բարձրացնել ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը։ Ծրագրով նախատեսվում է 1 հեկտարի վրա կատարվող ծախսի 50%-ի չափով դրամադրումը անտոկոս ու փոխառություն, որը հիմնականում լինելու է տեխնոլոգիան սարքավորումները։ Մնացած 50%-ը հիմնականում աշխատանքն է, որը որ կարող է կատարել նաև ինքը օգտագործողը։ Անտոկոս փոխհատուցման վերաբերյալ գյուղնախարարի առաջարկի առնչությամբ վարչապետը եւս առաջարկություն արեց։ Այսինքն 50% անտոկոս փոխառություն այդ 50%-ի 50%-ը ոչ թե փոխառություն, այլ դրամաշնոր։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի ներկայացրած որոշման նախագծով կկարգավորվեն պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա տեղադրվող գովազդի գործընթացը եւ այդ գործընթացի մասնակիցների փոխհարաբերությունները։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի ներկայացրած որոշման նախագծերից մեկը զբաղվածության օրենքում նախատեսվող փոփոխության վերաբերյալ էր, որով առաջարկվում է հարմար աշխատանքի պայմանները բնութագրող չափանիշ բնակիչներից հանել առնվազն 1 տարի մասնագիտական փորձ պահանջը։ Մեկ այլ նախագիծ նույն գերատեսչության ղեկավարի կողմից հղիության նպաստի վերաբերյալ էր։ Առաջարկող փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին օրենքով վճարված մայրության նպաստի փաստացի գումարը որոշ դեպքերում ավելի քիչ է, քան աշխատող անձանց համար սահմանված հղիության ծննդաբերության նպաստի չափն է։ Այս խնդրի լուծման համար առաջարկվում է չաշխատող կանանց համար սահմանված նպաստների համակարգում ընդգրկել նաև հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի առաջին օրվա դրության բարձր աշխատող հանդիսացած կամ քաղաքացիական ծառայության կadrերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնված այն անձանց, ովքեր աշխատանքից ազատվել են ավելի վաղ, քան հղիության ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածն է։ Եթե այդ ժամանակահատվածում ստացած գումարների փաստացի չափը 253 հազար դրամից քիչ է, նպաստը հաշվարկվում է 250 հազար դրամի եւ գործատուի կողմից վճարված մահրության նպաստի կամ նույն ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի կողմից վճարված վարձատրության փաստացի գումարի տարբերության չափը։ Սամվել Ավանեսյանը կառավարության քննարկմանը ներկայացրեց նաեւ Արցախի պաշտպանության ժամանակ զոհված եւ հաշմանդամ ճանաչված կամավորականների ընտանիքներին սոցիալական երաշխիքներ տրամադրելու ծրագիրը մասնավորապես զոհված ինձարայողների հողարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանակարերի պատրաստման եւ տեղադրման ծախսերի հատուցում զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևաճարների, զինծառայողների պարտադիր պետական ապահովական գումարների վճարում եւ այլն։ Բոլոր այն ծրագրերը, որոնք գործում են զինծառայողների վերաբերյալ։ Բելալալայան այսօր Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն անտարային մրգերի եւ հատապտուղների մթերմանը վերաբերող հարցեր քննարկելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, նա դժգոհություն է հայտնել շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին հարցի կապակցությամբ տեղերում պատշաճ մակարդակով կազմակերպչական աշխատանքներ չիրականացնելու պատճառով։ Կառավարությունը հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ, որ เป զի ժամանակին հավաքված բերքը հասցվի գործարաններ առանց քանակական սահմանափակումների, սակայն գործընթացն առ այսօր շատ դանդաղ է ընթանում, ասել է վարչապետը եւ հորդորել ներկաներին համայնքների ղեկավարների միջոցով բնակչության հետ ավելի ակտիվ աշխատել։ Գործադիր իշխանության ղեկավարի խոսքով մասուրի հավաքման աշխատանքներում այս տարվանից կընդգրկվեն նաեւ համապատասխան տարիքի դպրոցականները։ Աշխատանքներում դպրոցականների ընդգրկման նպատակը ոչ այնքան հատապտողների հավաքումն է, այլ ավելի շատ դպրոցական տարիքից երեխայի մեջ գումար վաստակելու դաստիարակության ապահովումը։ Իսկ հավաքված բեր ձեռքի դիմաց կառավարության կողմից տրամադրված միջոցներով ավելի բարձր գին կվճարվի, ասել է Արայք Խարությունյանը եւ հավելել, որ պետք է օգտվել ընձեռված հնարավորությունից, հատկապես որ նշված հատապտուղների մեծ մասը աշնան սեզոնին է հասունանում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը վստահ է, որ քարորիա պատերազմի օրերին կորցրած տարածքները մի օր հետ են վերադարձվելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը падգամավորը հիշեցրեց, որ Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հայտարարել են, որ այդ տարածքները հետ են վերադարձվելու։ Հանրապետության նախագահն արձանագրել է փաստը, որ մենք որոշ տարածքներ ենք կորցրել, սակայն մի քանի անգամ մենք լսել ենք, որ որ մի օր այդ տարածքները հետ են վերադարձվելու իսկական տերերին, այսինքն Արցախի ժողովրդին, ասաց падգամավորը։ Անդրադառնալով խոսակցություններին, թե այդ տարածքները ռազմավարական նշանակություն չունեն, Սուքիաս Ավետիսյանն ասաց. Ես չեմ կարծում, որ մեր հանրության մեջ կան տարածքների ռազմավարական նշանակության մասին գիտակներ, քան մեր հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարն է կամ պաշտպանական բնագավառի ղեկավարը, այնպես որ եկեք յուրաքանչյուրս մեր պրոֆեսիոնալիզմը մեր բնագավառում օգտագործենք։ Ադրբեջանում միանշանակ ամրապնդվում է բռնապետությունը, Խոսելով հարևան երկրում սպասվող համանadrական փոփոխությունների մասին, այդ մասին ասել է համանadrագետ Գաբրիել Բալայանը։ Նշենք, որ Ադրբեջանում մեկնարկել է համանadrական փոփոխությունների հանրակրվեի նախապատրաստական փուլը։ Հուլիսի 18-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից համանadrական դատարան փոխանցված նախագծի համաձայն առաջարկվում է գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգել 7 տարի ժամկետով։ Նոր համանadrության նախագծով առաջարկվում է նաև նվազեցնել նախագահի տեխնացուի տարիքային նյարդային շեմը, որը հիմա 35-ն է։ Այդպիսով Ալիևը ցանկանում է իր ընտանիքի անդամներից մեկին նշանակել փոխնախագահ, հետո նախագահ։ Ենթադրում են, որ դրա համար նախատեսել է զավակներին, նշեց Գաբրիել Բալայանը։ Նա ավելացրեց, որ նախագծից նկատելի է, որ քաղաքացիների իրավունքների հստակ համանախապակում է լինելու։ Իրականում Ալիևը համանadrական այս փոփոխություններով ցանկանում է Ադրբեջանը վերածել խանության։ Դեռ 2003 թվականից նույն մարտն է իշխանության գլխին։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի շենքի առջև տեղադրվել է արցան աշխատող ռոբոտի տեսքով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արձանի պատվիրատուն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն է։ Դա գովազդային հնարք է, որի նպատակը կենտրոնի ու բարձր տեխնոլոգիաների հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելն է։ Աշխարի բոլոր առաջատար կազմակերպություններն էլ կիրառում են այդ հնարքը, ասաց կենտրոնի տնօրեն Նարինե Աստատրյանը։ Մենք տեղադրել ենք այս ռոբոտը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի շենքի առջև, գլխավոր նպատակ ունենալով նախ եւ առաջ աճող սերնդի մեր երեխաներին մոտեցնելու գիտատեխնիկական նորությունների ընկերներին եւ հետաքրքրությունը առաջացնելու դեպի այս ոլորտ։ Իմաստը, որը դրել ենք այս կոմպոզիցիայի մեջ, այն է, որ ռոբոտը ինքը իր արժև ունի սայլակ ծաղիկներով, ասինքն այսօր ռոբոտը եւ ռոբոտները շարժում են կյանքի անիվը առաջընթացը, ասինքն վաղը ապագան դա հայտնի է, որ եւ ռոբոտաշինությունն է եւ տեխնիկական պրոգրեսն է Կոմպոզիցիայի հեղինակը քանդակագործ Արամ Ավակյանն է։ Հետաքրքրական է այն, որ ռոբոտի ստեղծման համար օգտագործվել են մետաղաթափոններ։ Դետալը ատտրակտորա գոլի։ Կան դետալներ տրակտորից, կամազից, ուրալից։ Բոլոր մակնիշի ավտոմեքենաների դետալները, որոնք տեղավորվում էին իմ մտահղացման մեջ, ես գտնում բերում էի։ Ես շրջում էի մեքենաների մետաղակույտերի մեջ, որ เป զի գտնեմ ինձ անհրաժեշտ դետալը։ Պատահել է, որ մեկն եմ գտել, իսկ ռոբոտի անատոմիական համաչափությունը պահպանելու համար երկրորդ մասը գնում էի։ Ռոբոտ արձանի վրա քանդակագործն աշխատել է մոտ 2.5 ամիս։ Ասում է, որ աշխատանքի ողջընթաց ընթացքում իրեն հումորն է ուղեկցել եւ ինքն ամեն ինչ արել է, որպեսզի ռոբոտը նույնպես ուրախ ու ժպտերես լինի։ Նարինե Ասատրյանի գնահատմամբ քանդակագործին դա հաջողվել է ռոբոտը ինքը ունի բարի դեմք, ինքը ծիծաղում է, չնայած իր հզոր վայելուչ արտակինին, նպատակը այն է, որ ցանկացած նոր գիտատեխնիկական պրոգրեսը պետք է ծառայի խաղաղության, բարիության, այլ ոչ թե քանդելուն եւ պատերազմին, որի ականատեսը մենք եղել ենք ապրիլ ամսվա ընթացքում, որ գիտատեխնիկական պրոգրեսը նաեւ ունի քանդիչ, ավերիչ էլեմենտներ եւ հետեւանքներ։ Սայլակով ռոբոտն անմիջապես հետաքրքրել է անցորդներին ու հատկապես կենտրոնում ռոբոտաշինություն ուսումնասիրող երեխաներին։ Մինչ քանդակագործը տեղադրում ու վերջին շտրիխներն էր ավելացնում իր ստեղծագործությանը, նրանք մոտենում ուսումնասիրում էին ռոբոտն ու տարբեր հարցեր տալիս։ Դա հաճելի էր թե կենտրոնի տնորենի եւ թե քանդակագործի համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը մշակութային կյանք։ Հայաստանի ազգային կինոակադեմիային սպասվում է դժվար ընտրություն։ Հայաստանից ով պետք է պաշտոնապես առաջադրվի ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի 89-րդ մրցանակաբաշխությանը։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 25-ն էր։ Ներկայացված է 3 ֆիլմ՝ Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը Դավիթ Սաֆարյանի 28-94 տեղական ժամանակովը եւ Սարիկ Անդրեասյանի երկրաշարժը։ Ինչպես Արցախ պրեսի հետ զրույցում նշեց ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը, բոլոր 3 ֆիլմերն էլ արժանի են Հայաստանը ներկայացնելուն, սակայն հարցը թե նրանցից որ մեկը կարժանանա այդ պատվին։ Հիմնական մրցակցությունը լինելու է Արցախյան պատերազմի մասին պատմող վերջին բնակիչը եւ 1988 թվականի երկրաշարժի մասին պատմող երկրաշարժ ֆիլմերի միջև։ Նշենք, որ վերջին բնակիչը Ջիվան Ավետիսյանի Արցախի նվիրված երկրորդ լիամետրաժ ֆիլմն է։ Առաջին ֆիլմը Թևանիկն էր, որ նվաճել է բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ։ Վերջին բնակիչը իր մեջ զոր հաղորդագրություն է պարունակում ազգային պատկանելիության եւ այն մասին, որ անգամ պատերազմը չի կարող վերջ դնել նվիրական արժեքներին։ Ֆիլմի ստեղծման վրա աշխատել են անկախության սերնդի տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր եւս մեկ անգամ ընդգծում են խաղաղության համազգային եւ համամարտկային արժեքը։ Օսկար 89-րդ մրցանակաբաշխությունը կայանալու է 2017 թվականի փետրվարի 26-ին միջազգային լրահոսից։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վեննայում Եվրոպացի Թուրքերի միության ավստրիական նախագահության դիմաց երկրի իսլամացման դեմ բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Անատոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Վիեննայի ինքնության շարժում կոչված ակցիայի հարյուրավոր մասնակիցները Ավստրիայի կառավարությունից պահանջել են դադարեցնել երկրի իսլամացումը։ Ակցիայի մասնակիցները ողջել են հայրենասիրությունն ու ազատությունը մեր ավանդույթն են ինտեգրացիան վերջին կանգառն է Եվրոպայի բաց սահմանի քաղաքական իշխանությունը մահացել է դադարեցնել իսլամացումը բովանդակության պաստառներ։ Ակցիայի մասնակիցների անունից արված հայտարարության մեջ ասվում է, որ տարիներ շարունակ Ավստրիայի քաղաքական գործիչները, մամուլը, մասնագետները հոգևոր հայրերը ռոպագանդել են այլազգիների, հատկապես մահմեդականների ինտեգրացումը, սակայն այժմ իրենք կանգնել են սեփական մշակույթն ու կրոնը կորցնելու առաջ։ Իրանին մատակարարված ռուսական S-300 զենիթահրթիռային համալիրները տեղակայվել են Ֆորդո Միջուկային օբյեկտի շրջանում։ Օգոստոսի 28-ին Իսլամական Հանրապետության պետական հերոստատեսյան եթերում այս մասին հայտարարել է հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատար Ֆարզադ Էսմայիլին։ Հերոստատեսությունը ցուցադրել է Ֆորդոյի մերձակայքում տեղակայված համալիրները։ Էսմայիլին նշել է, որ այժմ Միջուկային օբյեկտը մշտապես կգտնվի պաշտպանության ներքո եւ հայտարարել է, որ Իրանի երկինքը ամենաանվտանգներից մեկն ինտերնետ տարածաշրջանում հաղորդել է Interfax-ը մարզասերների համար։ Պրահայում օգոստոսի 27-ին ավարտված շախմատի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում մինչև 12 տարեկաների մրցույթում առաջին տեղը գրավել է Մամիկոն Ղարիբյանը, իսկ մինչև 18 տարեկաների մրցույթում Մանուել Պետրոսյանը, ով 9 հնարավորից վաստակել է 7.5-տասնորդական միավոր։ Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ նրանց պատվին երկու անգամ հնչել է Հայաստանի օրդներգը։ Հայաստանի եւս 3 ներկայացուցիչներ գրավել են մրցանակային տեղեր եւ արժանացան մեդալների ու գավաթների կդառնայի։ Հայկ Մարտիրոսյանը, ով 4 տարի առաջ Եվրոպայի չեմպիոն էր դարձել Պրահայում, այս անգամ 18 տարեկաների մրցույթում գրավել է 5-րդ տեղը։ Մինչև 12 տարեկան աղջիկների մրցույթում Մարիամ Խտյանը գրավեց 4-րդ տեղը, իսկ Արամ Հակոբյանը 16 տարեկաների մրցույթում զբաղեցրել է 5-րդ տեղը։ Եվս մեկ հայուհի 12 տարեկան Եվա Ստեփանյանը Ռուսաստանից գրավել է 3-րդ տեղը։ Հայաստանի հավաքականը թիմային հաշվարկով գրավել է 2-րդ տեղը, զիջելով միայն Ռուսաստանի հավաքականին։ Ռուս Ռուսները ստացել են մրցանակային 20 տեղ, այդ թվում 5 ոսկե մեդալ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 31-ից 36, լեռնային շրջաներում ցերեկային ժամերին 26-ից 28 աստիճան տաքություն։